Սեղանին դրած ծաղկե փունջն այնքան գեղեցիկ էր, այնպես հրապուրիչ, որ Գուրգեն Հասրատյանը մի պահ արձանացավ շեմքին։ Լուսամուտներով ներս թափված արևի շողերի ոսկին խառնվել էր ծաղիկների ժպիտներին, ու նրա աշխատասենյակը ողողել թրթրուն կիսաստվերներով։ Հասրատյանը երկար նայեց ծաղկե փնջին, նրա ու արևի շողերի սիրախաղին, ապա ետ շրջվեց ու գոչեց. «Կեցսե Սարեգա, աննման ճաշակ ունես, ինչպես հայրս կասեր, տափից մինչև երկինքը շնորհակալ եմ»։ Մանկամարտ քարտողարուհին, որ տրեստի կառավարչի հարգանքը վաղուց էր նվաճել, հայացքը ցած գցեց։ Ծաղկեփունջը ինքը չեր բերել։ Նա շատ ափսոսաց, որ երկու տարվա ընթացքում չի կռահել գոնե մի անգամ ծաղիկներ դնել Հասրատյանի սեղանին։ Դե խեղճախճիկնին չիմանար, որ խստապահանջ քչախոս ու հաջող դաժանացող իր կառավարիչը կարող է ջահել աղջկապես հիանալ ծաղիկներով։ Եթե իմանար, նրա գրասեղանին հաջող ծաղիկներ կդներ։ Կդներ, որևէտև անչափ հարգում էր նրան։ Բայց Արեգա աղր սովորաբար տղամարդիկ են ծաղիկներ նվիրում կանանց։ Դե ինչ արած, որ քո պետը այդքան շնորհք չունի։ Գուրգեն Գարեգինովիչ, ծաղկե փունջը, այդ ծաղկե փունջը ես չեմ վերել։ Եթե քարտուղարուհին նայեր կառավարչի լայն ու թուղ դեմքին, այնտեղ ափսոսան կկարդար, բայց չնայեց։ Իսկ Հասրատյանը մի տեսակ հիասթափած հարցրեց. «Իսկով է վերել»։ Ղարաբեկյանը։ Որ Ղարաբեկյան։ Մատակարարման բաժնի աշխատակիցը քարտուղարուհին վերջապես նայեց կառավարչի աչքերի մեջ ասաց, որ իրենք շատ սիրուն պարտեզ ունեն եւ հայրը տեսակ-տեսակ ծաղիկներ է աճեցնում։ Ասաց, որ դրանից ավելի գեղեցիկ մի փունջ էլ ձեր տուն է ուղարկել։ Երբ աշխատանքի գալուց առաջ այդ մեկն էլ ինքն է հետը բերել։ Սիրուն ծաղկի փունջը չէ Գուրգեն Գարիգինովիչ։ Այո, ծրված պատասխանեց կառավարիչը։ Դու նրան կասես, որ շնորհակալ եմ։ Հետո կասես, որ լավ, ինքս կասեմ։ Եվ դուրը ծածկեց։ Թեպետ Գուրգեն Հասրատյանն այն կարգի պետերից չէր, որոնք սահմանները ջնջելու վախից դրթված իրենց ենթականների հետ շփում են միայն պաշտոնական շրջանակներում բայց հաջող չէր կարողանում կիսել անգամ ամենասիրելի աշխատակիցների ուրախությունը։ Նման դեպքերում նա իր ընկերների ընտանեկան եւ մյուս տոները շնորհավորում էր հերախոսով, հերագրով կամ ուշացած, երբ անձամբ հանդիպում էր նրանց։ Մի շաբաթ առաջ նա ստիպված եղավ հերագրով շնորհավորել նաև մատակարարման բաժնի աշխատակից Ղարաբեկյանի ամուսնությունը, թեպետ նա հրավիրատոմս հանձնելիս ուղակի աղաչել էր. «Գուրգեն Գարեգինովիչ, ձեր գործերն ու ժամանակը այնպես դասավորեցեք, որպեսզի անպայման ներկա լինեք։ Դա իմ եւ հարսնացուիս անկեղծ ցանկությունն է»։ Հասրատյանը հերվից հերո ճանաչում էր նրա սիրուն հարսնացուին եւ ուրախ կտակեց։ Աղբերս կրակածը 10-ին է կպել։ Այդպիսի մի զույգի հարսանիքին չգնալ կնշանակե իրեն սրկել մեծ մի հաճույքից։ Սակայն Հասրատյանի գործերն ու ժամանակը այնպես դասավորվեցին, որ նա չկարողացավ ներկայանալ Ղարաբեկյանի հարսանիքին։ Այդ երեկոյան քաղկոմի բյուրոյի նիստ էր նշանակված, իսկ նա բյուրոյի անդամ էր եւ ստիփված Ղարաբեկյանին շնորհավորեց հերրագրով ու հատնդիր ծաղիկների մի մեծ փնջով, որ հարսանքատուն ուղարկեց իրենց բակի տղաներից մեկի միջոցով։ Քաղկոմի բյուրոյի այդ նիստում, որի պատճառով Հասրաթյանը հարսանիք չգնաց, որոշում ընդունվեց նրա ղեկավարությանը հանձնված տրեստի մատակարարման բաժնի պետին առաջ քաշել ուրիշ աշխատանքի։ Իրեն Հասրաթյանին էլ երկու շաբաթ ժամանակ տվին, որպեսի տեխնացու ներկայացնի այդ պաշտոնում հաստատելու համար։ Իսկ ինչու Ղարաբեկյանին չներկայացնել։ Որոշման այդ կետի մասին լսելուց մտածեց նա. Հաջորդ օրվա առավոտյան մատակարարման բաժնի պետի տեղափոխության լուրը տարածվեց տրեստում։ Հասրաթյանը նոր էր աշխատանքի եկել, երբ Ղարաբեկյանը մտավ կառավարչի առանձնասենյակը։ Դա մի քիչ զարմացրեց, բայց եւ ուրախացրեց նրան։ Չէ որ նա օրենքով այդ օրը կարող էր աշխատանքի չգալ։ Ալբերտ Մինասովիչ, մի անգամ եմ շնորհավորում եւ ներողություն եմ խնդրում, որ ներկայանալ չկարողացա։ Ես ու Լյուդմիլան բոլորովին չէինք սպասում, որ այդպես կանեք, հառաչեց Ղարաբեկյանը։ Հասրատյանը սկսեց կատակել. Բյուրոյի այդ նիստը ինձ երկու վնաս պատճառեց։ Ձեր առաջ մեղավոր դարձրեց եւ խլեց մեր բաժիններից մեկի լավագույն պետին։ Նա շպտաց. «Չեք կարող մի տեխնացու գտնել»։ Ղարաբեկյանը մի պահ կենտրոնացած լռեց ու թե մեր տրեստի աշխատակիցներից, թե դրսից։ Ինչու դրսից։ Միթե մեր դրեստում մեկը չկա, որ փոխարինի Թարխանյանին։ Երևի դուք արդեն գտած կլինեք։ Համարյա գտել եմ։ Եթե գախնիկ չէ ով է, Ղարաբեկյանը լարվեց ու Միքայել առաջ եկավ։ Բայց դա վրիպեց Հասրակյանի աչքից, ու նա մի կերպ զսպեց իրեն, որպեսի չասի իմ գտածը դուք եք։ Հիմա գախնիկ է, բայց մի քանի օրից հետո այլևս գախնիկ չի լինի։ Գուրգեն Գարիգինովիչ, չկարծեք, թե ես ձեր գախնիկն իմանալու համար եմ այստեղ եկել։ Խոստացեք, որ այսօր աշխատանքից հետո կգաք ինձ ու Լյուդային շնորհավորելու։ Կգամ, բայց ոչ այսօր։ Հաստատ։ Այո, անչափ շնորհակալ Հասրատյանն իր սովորական տեղը նստած ու աչքերը ծաղկի փնջին հառած դեռ վերհիշում էր այդ զրույցի մանրամասնությունները, երբ հերրախոսի զանգը կտրեց նրա մտքի թելը։ Զանգողը քաղ արևտրի դիրեկտորն էր։ Հազար ողջույն Գուրգեն Գարիգինովիչ։ Հասրատյանը շփտաց. «Մարդ Աստծո, հազար անչափ շատ է, մեկով էլ շատ ուրախ եմ։ Բարև ձեզ։ Ասա, ինչով կարող եմ ծառայել»։ Ծառայելը մեր կոչումն է, հրամայեցեք եւ մենք կծառայենք ձեր քեվն ուզածի պես։ Գուրգեն Գարիգինովիչ, մի փոքր խնդրանք ունեմ։ Լսում եմ։ Ձեր աշխատակից Ալբերտ Ղարաբեկյանը իմ բարեկամն է եւ լավ տղա է։ Շատ եմ խնդրում, որ նրան պահեք ձեր թևի տակ։ Հա, քանի չեմ մոռացել ասեմ, հունգարական շատ լավ կահույք ենք ստացել եւ կանացի ժակետներ, եթե հարկավոր է, խնդրեմ։ Հասարակյանը շեղակին նայեց ծաղկե փնջին։ Լսում եք Գուրգեն Գարեգինովիչ, հնչեց խոսափողում։ Լսեցի։ Կահույք տանն ունենք, կարծեմ մեր կինեժակ եթել ունի։ Իսկ մյուսը, եթե ձեր բարեկամը ճուտ է, ես թխսկան հավ, ապա խոստանում եմ նրան պահել թևերից տակ։ Զանգուղը սրնգուն ծիծաղեց խոսափողում։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան հարկավոր եկած ժամանակ զանգեցեք։ Ց Հետո անթիվ սանգեր ուրիշ հարցերով, Տրեստի գրասենյակի աշխատողների ելումուտ եւ Հասրատյանը մոռացավ Ղարաբեկյանին, նրա բերած ծաղկի փունջը եւ Խաղարևտրի դիրեկտորի խնդրանքը։ Բայց աշխատանքային օրվա Երուսերը վերջանալուց քիչ առաջ Հասրատյանին մի անգամ էլ հերրախոսով հիշեցրին Ղարաբեկյանի մասին։ Հիմա էլ քաղաքային դատախազության քննիչներից մեկն էր։ Նա ավելի པարս խոսեց, քան քաղ արևտրի դիրեկտորը։ Ալբերտ Ղարաբեկյանը մորակրոջս տղան է։ Ասում են, որ ձեզ մոտ մեծավորի մի թափուր աթոռ կա։ Տղային առաջ քաշեցեք։ Հավատացնում եմ, չեք փոշմանի։ Հասրատյանը քթիտակ ինչ որ մլրտաց ու խոսափողը ցած դրեց։ Նրա մտնած հայացքը նորից գնաց դեպի ցաղկեփունջը, ցաղ ձերքի ցուցամատը դեպի էլեկտրական զանգի կոճակը։ Քարտուղարուհին իսկույն հայտնվեց դռների մեջ։ Լսում եմ Գուրգեն Գարեգինովիչ։ Առաջ եկ, Արեգա։ Երբ քարտուղարուհին լուր մոտեցավ, Հասրատյանը նայեց դրա աչքերի մեջ։ Ճիշտն ասա, Արեգա, Դու Ալբերտ Ղարաբեկյանին ասել ես, որ ես երաշխավորություն եմ գրել, որպեսի նրան հաստատեն մատակարարման բաժնի պետի պաշտոնում։ Քարտուղարուին ցծվեց։ Նա ինքն էլ այդ չնկատելով մի քայլ ետ գնաց ու ձայնը դողացրեց։ Գուրգեն Գարեգինովիչ, դուք ինձ նոր եք ճանաչում։ Չէ՞ որ երկու տարի է ինչ միասին ենք աշխատում։ Հասրատյանը ձևացրեց, որ քարտուղարուհու հուզմունքը չի նկատում։ 3 տարի էլ Ալբերտ Ղարաբեկյանի հետ եմ աշխատում։ Իրենք էլ, ինչպես դու ասացիր, լավ պարտեզ ունեն եւ հայրը սիրուն ծաղիկներ է աճեցնում։ Բայց ինչպես տեսնում ես, միայն այսօր էին ծաղիկներն վերբերել։ Ինչու՞։ Քարտուղարուհին երկչոտ ճպտաց։ Չգիտեմ Գուրգեն Գարեգինովիչ։ Ինչ է, դուք այսօր առաջին անգամ պետք է հյուր լինեք նրանց տանը։ Քեզով ասաց, որ ես նրանց տուն հյուր եմ գնում։ Այդպիսի բան չկա։ Ինչպես չկա, քիչ առաջ նա իմ մոտից զանգեց, որ ձերքինը պատրաստվի, ասաց, որ շուտով երկուսով կգնաք նրա հետևից։ Հասարակյանի հոնքի մեկը բարձրացավ։ Ես կարող եմ գնալ, Գուրգեն Գարիգինովիչ։ Այո։ Նա գրասեղանի արկղը բացեց։ Ղարաբեկյանի երաշխավորության թուղթը, որ Արեգան երկու օր առաջ էր մեքենա գրել, հանեց ու աչքերը հռեց նրա վերջին տողերին։ Ալբերտ Մինաս Եղարաբեկյանը համեստ, ազնիվ եւ երանդուն աշխատակից է։ Նա սիստեմատիկաբար աշխատում է իր գաղափարական մակարդակի բարձրացման եւ դրան ճռոցը ընդհատեց կառավարչին։ Նա հայացքը փոկեց թղթից։ Դռների մեջ կանգնած էր քարտուղարուհին։ Ղարաբեկյանն ուզում է ցես մոտ մտնել։ Ով, հա, թող մտնի։ Նա թուղթը դրեց թղթապանակի մեջ եւ արկղը կողպեց։ Գուրգեն Գարեգինովիչ դեր շեմքից սկսեց Ղարաբեկյանը։ Ռուսական առածն ասում է «Պարտ կհատուցման մի գեղեցիկ, երբ եք վճարում ըստ ձեր պարտամուրհակի»։ Հասրատյանը շփեց ճակատը եւ փորձեց ուրախ ձևանալ։ Դե դուք իմ պարտամուրհակի վերջնական ժամկետն արդեն սահմանել եք այսօր եւ վերջ։ Ձեր տիկինն արդեն ասել է ձեզ։ Իհարկե։ Ահա թե ցաղկե փնջերը, Խաղարեբտրի դիրեկտորի եւ քնչի զանգերնի ինչ են նշանակում, ինքներ են ասած Ղարաբեկյանը։ Նա առաջ եկավ, նստեց Հասրաթյանի դիմաց ու նայեց իր բերած ցաղկե փնջին։ Լավն է, չէ, Գուրգեն Գարեգինովիչ։ Շատ լավն է։ Քաղաքում նոր է վարար անձրև եկել։ Ծաղիկները փոշուց մաքրվել ու պսպղում են։ Երանի թե մարդկանց հոգիները մաքրելնել այդքան հեշտ լիներ։ Ղարաբեկյանն այնքան ուրախ էր, որ մարդկանց հոգիների մասին լսածին նշանակություն չտվեց։ Ձերտուն ուղարկած ծաղիկներն ավելի գեղեցիկ են։ Մինչև հիմա խելքս չի կտրել, որ միշտ ծաղիկներ ուղարկեմ ձեզ։ Չհասկացավ, թե իրեն չհասկացողի տեղ է դնում, մտածեց Հասրատյանը, ապա հարցրեց. Ձեր հյուրը մենակ ես եմ, թե՞ Դուք ինչպես եք ուզում, ընդհատեց Ղարաբեկյանը։ Ինչպես կցանկանաք, այնպես էլ կանեմ։ Ճիշտ է, նորից մի հարսանիքի ծախս եմ արել, բայց ինձ համար կարևորը ձեզ հետ աղ ու հաց ուտելն է։ Կարևորը ձեզ հետ աղ ու հաց ուտելն է, մտքում վրթոմունքով կրկնեց Հասրատյանը եւ ճիք հարավ հանգիստ մնալ։ Չեք լսել, որ ասում են հյուրին խոսք չի հասնում։ Բայց եթե Խաղարևտրի դիրեկտորին ու քաղաքի դատախազության քննիչին էլ հրավիրեք, ված չի լինի։ Կարծեմ նրանք ձեր բարեկամներն են, չէ՞ նա դեմքը ծածկեց ափերով, որպեսի թակցնի հոնքերի ու այտերի դողոցը։ Պարզ է, ինքը չէ հյուրկանչված, այլ իր պաշտոնը, մարդկանց պաշտոններ տալու իրեն վստահված իրավունքը։ Ծաղկե փնջերն էլ նրա վեհապարությանն է նվիրաբերված։ Հասրատյանը մատների արանքով նայեց դիմացը նստածին ու շարունակեց տենդագին խորել։ Դեռ 27 տարեկան է, բայց այնպիսի պաշտոնամոլն է, որ չի խորշում անգամ հյուրասիրության սրբությունը եւ իր ահ ու հացի պատիվը բղծելուց։ Իսկ ինքը գրել է, որ Ղարաբեկյանը համեստ, ազնիվ ու երանդուն աշխատող է։ Ազնիվ, մտքում կրկնեց Հասրատյանը, ծանր մի հոգոց հանեց, ապա բարձրացավաթորից գնաց դեպի լուսամուտը։ Միթե ինքը Ղարաբեկյանին առիթ է տվել մտածելու, որ հնարավոր է իրենից նման ձևերով պաշտոն տոկել։ Երբ եւ ինչով է տվել։ Նրա հոնքերի ու այտերի ցնցումները չէին մեղմանում եւ խփում խփում էին քունքերակները։ Նա հանկարծ լուսամուտից յետ շրջվեց, նետվեց դեպի գրասեղանը, հանեց Ղարաբեկյանի համար գրած երաշխավորությունը, մանր կտորտանքի բաժանեց ու թափեց հատակին։ Այդ ինչ թուղթեր Գուրգեն Գարիգինովիչ, որ այդպիսի զայրույթով պատառոտեցիք։ Հասրատյանը աչքերը կկոցած նայեց նրան։ Ոչինչ։ Մեկի մասին գրել էի, որ համեստ է, երանդուն ու ազնիվ Այսօր པարզվեց, որ նա ընդունակ է պաշտոն ստանալու համար ոտնահարել անգամ աղ ու հացի սրբությունը։ Ճղերը դավաճանեցին ու նա ձերք համուր զարկեց սեղանին. «Հեռացեք այստեղից»։ Քիչ անց Հասրաթյանի ծանր մտքերի թելը խզվեց հերախոսի զանգից։ Խոսողը կինն էր։ Գուրգեն, ախր նրանք նորապսակներ են, դատարկ ձերքով հյուր գնալ չի լինի իսկ քեզով է ասել, որ հյուր են գնում։ Ղարաբեկյանը։ Նա դեռ կեսօրին ասաց, որ դու գիտես այդ մասին։ Ճիշտ է, բայց չեն գնալու։ Մնացածը հետո կասեմ։ Ապա հանկարծ տոնը փոխեց։ Շողեր, գիտես, ես չէի հյուրկանչված, այլ պաշտոնս։ Նրան էին հրավիրել, դե նա էլ ախորժակ չունի, չի գնում։ Լսիր, դու գիտես, ճիշտ չի ասված, թե հյուրին խոսք չի հասնում։ Հասնում է, այն էլ վճռական խոսք։ Բան չեմ հասկանում կգամ կասեմ, իսկ դու սեղանը սարքիր։ Այսօր ինձ շատ լավ պիտի սնես ու պահես։ Մեծ, շատ մեծ գործ եմ կատարել։ Ինչ գործ։ Մի տան աղ ու հացի պատիվ եմ փրկել եւ լավ մնացածը հետո։ Խոսափողը ցած դնելուց հետո Հասրատյանը Սևերուն նայեց պատրոտված երաշխավորության կտորտանքին, ապա կռացավ, հավաքեց, թափեց մոխրամանի մեջ ու վառեց։ Երբ բոցը ձգվեց, թրթրաց ու մարեց, նրա հայացքը նորից գնաց դեպի ծաղկե փունջը։ Ծաղիկները թարամած ու տխուր էին երևում։ Արևն էլ ասես խռովել ու փախել էր սենյակից։